Düşmeningiz tayyordir, tayyor bo'ling, tayyor bo'ling. Düşmeningiz ayyordir, xushyor bo'ling, xushyor bo'ling. Düşmeningiz tayyordir, tayyor bo'ling, tayyor bo'ling. Düşmeningiz ayyordir, xushyor bo'ling, xushyor bo'ling. Düşmeningiz Endi mujohid birodarlarimizdan Muhammad Ali domla ma'ruzalaridan tinglaylik. mag'rur xilpiraydi bayrog'i, qo'llarida turli qurol yarog'i.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 keng qilib qo'yadi. Va kimniki adashtirmoqchi bo'lsa, gumroh qilmoqchi bo'lsa, uni Alloh subhanahu va taolo qalbini juda ham tor qilib qo'yadi. Go'yoki tepaga ko'tarilayotgan kishi kabi deb marhamat qiladi. Ya'ni Alloh subhanahu va taolo hidoyat qilgan insonlarga islom va islom arkonlari va islomdagi amallar va islom aqidasi uni qalbiga joylashib ketadi. Uni qalbida ana shu amallariga joy bo'ladi. Va bu amallarni qilishlik bilan bu amallarni o'ziga Alloh subhanahu va taolo tarafidan bir nozi ne'mat deb biladi. Baxti saodat deb biladi. Va bu bilan u xursand bo'lib shod bo'lib yashab yuradi. Aksincha, agar Alloh subhanahu va taolo gumroh qilishlikni iroda qilgan kimsa bo'lsa-chi, haligi tepaga ko'tarilayotgan kimsa atmosfera kislorod bo'lmaganidan qandayin nafas olishlikka qiynalardi. Agarchi tepada turib haqlar ham xalqni va hamma narsani yaxshi ko'rsa boshqalardan da, lekin unga gumrohlik bitilib qo'ygan bo'lsa, hali tepadagi qangi haqlikni ko'rib tursa-da, u juda ham bir tor ahvolda siqilib, g'am va anduhlarga tushib, qayg'ular chekib yashaydi. Chunki Alloh subhanahu va taolo unga mana shu gumrohlikni bitib qo'ygan. Alhamdulillah bizlarni Alloh subhanahu va taolo qalbi kenglardan qilib qo'ydi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan so'rashdiki, qalbi ham keng bo'ladimi deb so'rashdi. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ki, "Ha, qalb keng bo'ladi. Keng bo'lishligi qalbga nur kiradi" dedilar. Islom nuri kiradi, iymon nuri kiradi, haqiqiy aqida kiradi, mustahkam iroda kiradi, jihad kiradi, ummat g'ami kiradi. Bular nur bo'lib kiradi. Va buni alomati bormi deb so'rashdi. Ha dedilar, alomati bor. U nima? At-tajafi min daril g'urur. Aldov hovlisidan odam yiroq bo'ladi. Val inabatu ila daril xulud abadi hovliga u ruju qiladi. Val isti'dad lil maut qabla nuzulil maut u o'limga o'lim tushligidan oldin tayyorgarlik qiladi marhamat qildi. Demak, biz mana bu joylarda o'tirishligimiz butun dunyoni tark qilishligimiz va oxiratga, oxirat haqida fikr yuritishligimiz, Allohga ruju qilishligimiz, Allohga yolvorishligimiz va o'zini dinida fikr yuritishligimiz va unga tayyorgarlik qilishligimiz inshaalloh bu bizlarni mana shu qalbimizni kengligini alomatidandir. Ha albatta dunyoda juda ko'pchilik ular o'zini farzandlaridan ajrayapti. Juda ko'pchilik o'zini azizlaridan ajrayapti. juda ko'pchilik katta-katta musibatlar ko'ryapti. Juda ko'pchilik o'zini eng yoqimli, o'ziga aziz bo'lgan narsalardan ajrayapti. Lekin biz bilan ularning o'rtasida juda katta farq bor. Chunki bizlarni o'zimizni azizlarimizdan ajrashligimiz, qurbonliklar berishligimiz, mashaqqat chekishligimiz bu arzimas dunyo matosi uchun emas, arzimas dunyo yo'lida emas, yo'inki mansab parasilik uchun emas, balki bizlarni bu mashaqqatlarimiz, bizlarni bu yo'llarimiz faqat Alloh subhanahu va taoloning kalimasini oliy qilishdik. Alloh subhanahu va taoloni hukmronligini, Qur'on hukmronligini butun dunyoga o'rnatishlik. Biz mana shu uchun chiqqanmiz. Mana shu uchun biz inshaalloh ajrlanganmiz. Va bu chiqqan bu toifaga, bu jamoatga Alloh subhanahu va taolo o'zini suygan bandalarini, ya'ni suygan bandalardan murod mujohidlari, jamoatlari ana shularni ichidan ham ajratib bizlarga shunday bir ne'matlar ato qilganki, ularni biz agar shukr qilsak, shukronasiga olmaymiz. Alloh taologa hamd sanolar aytsak, unga biz haqqini ado eta olmaymiz. U nima edi? Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning hadislaridan kelib chiqib aytamanki, bu hadislar doktor Abdulloh Izom hujjat bo'la oladi degan hadislari. Bu hadislar avvalgi salafi solihlarimizdan o'tgan imom hokimlar o'zini mustadragida zikr qilgan hadislar edi. U shuki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, Buraydaga sayakunu min ba'di bu'uthun katira. Mandan keyin juda ham ko'plab qo'shinlar bo'ladi. Fakunu fi ba'ti Khurasan" va sizlar Xurason qo'shinlarida bo'linglar. So'ngra sizlar Marvga tushinglar. Zulqarnayn qurgan dedilar. Yo'nki Boshqa bir hadisda aytdilar-ki, "Ida aqbalat ar-rayat as-sud" Agar sizlarni oldilaringa qora bayroqlar keladigan bo'lsa, fatuha law habban. Ularda oldiga emaklab bo'lsa ham kelinglar dedilar. Yo'inki Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Abdulloh ibn Mas'ud rivoyat qiladilar. Bir kuni u oldilariga Banu Hoshimdan yigitlar kelib qoldi. Ya'ni Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni ahli baytlardan edi. Ularni ko'rib Rasululloh sallallohu alayhi va sallam raqat aynahu va taghayyara lawnuhu. Ko'zlari yoshga to'lib ketdi. Va ranglari o'zgarib ketdi. Keyin sahobalar aytdiki, "Ey Rasululloh, bizni ranjitadigan bir holatni sizda ko'ryapmiz. Nima bo'ldi o'zi?" dedilar. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, biz shunday bir oli baytmizki, Alloh subhanahu va taolo bizlarga dunyoni o'rniga oxiratni ixtiyor qilgandir. Va mendan keyin meni bu oli baytim ibtila, musibatlar ko'rishadi va tashridan va tatridan va ularning ustidan kimlarning ustun qilinadi va ularni haydab chiqariladi. Hattoinki mana bu tarafdan deb mashriq tarafga ishora qildilar. Ba'zi bir rivoyatlarda Xorosondan dedilar. Xorosondan bir jamoa keladi. Ularni qora bayrog'i bo'ladi. va ular kelishib haqni so'rashadi. Ba'zi bir rivoyatda xayrni so'rashadi. Haqlarini so'rashadi. Haqlardan murod hukmronlikni so'rashadi. Va ularga berilmaydi. Yana so'rashadi, yana berilmaydi. Yana so'rashadi, yana berilmaydi. Keyin ular jang qilishadi. Keyin Alloh subhanahu va taolo ularga nusratni beradi va ularga keyin ularni haqqini beriladi, hukmronlikni beriladi. Lekin ular uni qabul qilishmaydi. Balki u hukmronlikni meni oli baytimdan bo'lgan bir kishiga berishadi, ya'ni Mahdiyga berishadi va u dunyoni zulm sitam bilan to'lganidek endi uni adolat bilan uni to'ldiradi deb aytadilar. Va rivoyatda agar sizlar mana shuni ko'radigan bo'lsalaring, emgaylab bo'lsa ham qorlarni ustidan emgaylak bo'lsa ham ularga kelib qo'shilinglar deb Rasululloh sollallohu alayhi vasallam marhamat qiladilar. Ya'ni bizlarga mana bu ne'matni ham zikr qilingan. Mana bu ne'matlarni ham va'da qilingan. Biz inshaalloh Rasululloh sollallohu alayhi sallamning boshqa bir hadislarida Iliyaga qora bayroqni tikishlik bizlarga ham bashorati berilgan bo'lsa, inshaalloh bizlarga Jaziralatul Arabni hukmronligini inshaalloh oxirgi zamondagi Mahdiyga inshaalloh olib berishlikni ham Rasululloh sollallohu alayhi vasallam va'da qilganlar. Inshaalloh bizlarga mana bundek nozik ne'matlar ham boshqa jamoatlarga ha u Chechenda bo'lsin, xoh u mana bu Falastinda bo'lsin, yoki bo'lmasa Filippinda bo'lsin, qayerlarda bo'lsin, ularga nasib qilmagan inshaalloh bizlarga mana bu ne'matlar ham nasib qilgandir. Lekin mana shu jamoatni ana shu bashoratlar va'da qilingan jamoatni sifati bilan sifatlanishligimiz kerak. Bu jamoatning sifatlari aqidalarda, amallarda, hammaga usva bo'lishlik kerak. Hammaga namuna bo'ladigan bo'lishlik kerak. Bizlarga keladigan xursandchilik, rahmat, Alloh taoloning fazli, karami faqatgina rozi bo'lishlik. Yo'l yurgan yo'limizda Alloh subhanahu va taolodan rozi bo'lishligimiz kerak. Alloh subhanahu va taolo bizlarga xayrni xohlaganki, Alloh subhanahu va taolo bizlarni mana shunday joylarga olib kelib qo'ydi. Mana shunday bir bizlarga ya'ni arzimaydigan, bizlarni topgan dunyoyimizni oldida dunyoda bir yaroqsiz bir narsasi bo'lgan, joylari bo'lgan, bir tashlandi joylarga inson bir ko'chalardan o'ssa hazar qilib o'tadigan, jirkanib o'tadigan joylarga olib kelib qo'ydi. Lekin inshaalloh bu olib kelib qo'yishligiga biz rozi bo'lishligimiz kerak. Chunki inshaalloh bunda xayr bor inshaalloh. Va ishonch bo'lishlik kerak qalblarimizda. har birimizga inshaalloh Alloh subhanahu va taoloni, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni va'dalari haq. Bu va'dalar haq. Va bilishligimiz kerak. Inshaalloh fatih ertaga bo'ladi. Fatih inshaalloh yaqin kunda bo'ladi. Abdulloh izom aytganlarki, agar bu izzatni biz bu nasl agar qaytarib olmasa, inshaalloh farzandlarimiz qaytarib oladi deganlar. Lekin biz Abdulloh azom deb aytalmaymiz. Ya'ni biz inshaalloh bu izzatni qaytarib olishimiz kerak. Bu izzatni farzandlarimizga qo'ymasligimiz kerak. Biz ertaga bu narsani qo'ymasligimiz kerak. Inshaalloh bo'ldi. Bu ummatni bunchalar xor zor bo'lib yurishligi, ummatni oyoq ostida turishligi bu endi sabr kosasi to'lib bo'ldi endi. Haqiqiy yigitman deganlarga, haqiqiy mujohidman deganlarga endi har qanday oromlarini tashlashligi kerak. Harakatlarni qilishligi kerak. jihodiy faoliyatlarini tezlashtirishligi kerak. Bunda biz usva bo'lishligimiz kerak. Har bir narsada, ishonchda, aqidada, amallarda xiyonat qilib qo'ymaylik. Nima bo'lsa ham biz vasabiqunal avvalun minal muhajirin wal ansor vallazina tabauhum bi ihsan radhiyallohu anhum va radu'an. an. Muhojirlar, sobiq muhojirlar va ansorlar va ularga ergashganlar nima bilan? ihson bilan, chiroyli amallar bilan Alloh subhanahu va taolo ulardan rozi bo'ldi, ular ham Allohdan rozi bo'ldi deb marhamat qiladi. Ularning sifatini Alloh taolo o'zi aytib ketyapti. Ular avval hijrat qilgan, avval musulmon bo'lgan muhojir deyapti. Haqiqiy muhojir bo'laylik. Sifatimiz muhojir bo'lsin. Quruq muhojir bo'lib qolmaylik. Sifatsiz muhojir bo'lib qolmaylik. Mujohid bo'laylik, haqiqiy mujohid bo'laylik. Quruq qurol ko'tarib yuradigan bir shakl bo'lib qolmaylik. Surat bo'lib qolmaylik. balki haqiqiy muhojir, haqiqiy mujohid bo'laylik. Bunda namuna bo'laylik. Kelayotganlar bizlarni nima bo'lsa ham ustoz deb biladi. Nima bo'lsa ham bu jihad yo'lida ko'p narsani ko'rgan deb biladi. Nima bo'lsa ham bu ishonchli odam deb biladi. Qolgan hozirgi beg'ayrat, hozirgi beparvo, ummat haqida g'am yemaydigan ulardan emas edi. Bu o'zini farzandini bergan bu yo'lda. Bu o'zini qonini bergan bu yo'lda. Men bunga ishonaman dedi. Bu ishonchni biz oqlashligimiz kerak. O'zimizning oramizda bu ishonchni oqlanmayotganlar ham bor. Ularga qaraylik, o'zimiz ham shunday bo'lib qolmaylik. Bir ibrat uchun birodar bilan gaplashyapman. Qurol masalasida qurollar qimmat bo'lib ketdi. Yangilar kelyapti, unga 60 millikni ham olib bersak bo'laveradi. Yangilar qattan biladi deydi. Ey birodar, biz qurolni ko'rsatishlik uchun olib bermayapmiz. Biz u Qur'onni sonimizni ko'paytirishlik uchun olib bermayapmiz. Biz u Qur'onni dushmanga yaxshiroq zarba berishlikni, yaxshiroq qilishlikni, tezroq ummatni bu xorizonlikdan chiqarishlik uchun biz olib beryapmiz uni. Siz g'amini yemang u Qur'onni, necha pulga olinayotganini. Alloh subhanahu va taolo bizlarga berdi. Siz eskiman deb yaxshi qurol kütari yurgan bo'lsangiz, sizdan keyingilarga ham undan ham yaxshini beradi inshaalloh. Bu narsalarni biz unutmaylik. Biz usva bo'laylik. Xoinlikda usva bo'lmaylik. G'addorlikda usva bo'lmaylik. Beparvolikda usva bo'lmaylik amallarda. Balki har bir narsada biz usva bo'laylik yaxshiligida. Yaxshiligida, qurbonligida, mashaqqat chekishligida bu narsalarda biz usva bo'laylik birodarlarga. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilarki: "Va la turziyanna ahadan bi sakhatillah." Birovni rozi qilmang Alloh subhanahu va taoloni g'azablantirib. Biz oldin Alloh taoloni rozi qilaylik, keyin birovni rozi qilaylik. Birovni rozi qilaman deb Baytul moldan ko'proq pul olmaylik, Baytul mol amir deb sal xotirjam qo'yib turaylik deb amirni rozi qilaman deb arzimagan narsa olib bermaylik. Yo'q, yaxshi narsani olib beraveraylik, Alloh subhanahu va taolo rozi qilib beraveraylik. Va shuningdek, "Vala tahmadanna ahadan ala fazlillah." Alloh subhanahu va taoloni bergan fazli karamiga birovni maqtamang. balki Alloh subhanahu va taoloning mahdiylik xolos. Va la tazummanna ahadan ala ma lam yutillah. Sizga bermagan narsasiga birovni mazammat qilmang, birovni malomat qilmang. Balki o'zingiz o'zingiz malomat qiling. Sizga nimaga kelmayapti? Sizga nimaga nusrat kelmayapti? Sizga nimaga rizq kelmayapti? Nima uchun? Nima uchun? Faqat o'zingizni malomat qiling. O'zingiz aybdorsiz. Chunki Fa inna rizqallohi la yasuquhu hirsu harisin. Chunki Alloh subhanahu va taoloning rizqlarini, beradigan narsalarini haris odamni harisligi haydab kelmaydi. Va la yarudduhu karohiyatu karihin. Va yoqtirmagan odamni yoqtirmasligi sizning rizqingizni to'sib qolmaydi. Alloh subhanahu va taolo fa innalloha biqistihi va adlihi o'zini adolati bilan, insofi bilan Alloh subhanahu va taolo ja'ala rawha va faraha fi rido va yaqin. Alloh subhanahu va taolo o'zini rahmatini, o'zini shodligini mana shu rozichilik va ishonchga qo'ygandir. Bizda ishon rozichilik bo'lar ekan bizlarga xursandchilik keladi, bizlarga rahmat keladi. Va ja'ala al-hamma va al hazana fi shakki va suqut. Va Alloh subhanahu va taolo mana shu g'am anduhni, qayg'ularni shak bilan norozichilikka qildi. Ya'ni biz o'zimizni yo'l yurgan yo'limizdan qanoat qilmas ekanmiz. Biz bu yo'ldan yurganimizdan shukr qilmas ekanmiz. Haqqini ado etmas ekanmiz. Va Alloh subhanahu va taoloning va'dalariga shak nazari bilan qarar ekanmiz, biz har doim g'am anduhda yuramiz. Voy, muhojir kelyapti. Oho, 20 ta bo'lib ketdi. Oho, qattan olaman. Oho, qanaqa qilib to'ydiraman? Hammasi shakda. Shak bo'lgani uchun sizni g'am anduhga solib qo'yapti Alloh taolo. Aniq va'dalarga ishonganimizda agar biz biz bunday qilib g'am anduh chekmas edik, qayg'uda turmas edik, Alloh subhanahu va taolo bu narsalarni yetkazadi inshaalloh. Va shuningdek Alloh subhanahu va taolo bizlarga bu rizq ne'matni bu nozi ne'matlarni berishligi faqat bizlarning toatimiz bilan bo'ladi. Biz bu narsalarni faqatgina toat, Alloh subhanahu va taologa itoat, uni yo'lida yurishlik, rasuliga itoat, uni sunnatiga amal qilishlik bu narsalar bilan bizlarga Alloh subhanahu va taolo o'zini rizqlarini beradi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytadilarki, ki "In ruhul qudusi nafasa fi raw'i." Ruhul qudus, ya'ni Jibril alayhisalom mana ruhimga fudadilar. Ya'ni vahiy qilib olib keldilar. Nima? Olib kelgan narsalari biror bir kimsa, hattoki o'zini ajalini mukammal qilmaguncha, rizqini to'liq mukammal qilmagunigacha u o'lmaydi. Fattaqulloha va ajmilu fit talabi. Alloh subhanahu va taolodan taqvo qilinglar, qo'rqinglar va talab qilishlikda. Alloh subhanahu va taoloning rizqini, Alloh subhanahu va taoloning ne'matini, Alloh subhanahu va taoloning xilofatini hukmronligini, izzatni talab qilishlikda chiroyli talab qilinglar. Kitob va sunnatga muvofiq talab qilinglar. Xohish, nafs bu bilan talab qilmanglar. Va sizlarni birortalaringizni ham Alloh subhanahu va taolodan kelayotgan rizqni kechki qolishligi uni gunoh bilan talab qilishlikka majburlab qo'ymasin. Ya'ni bizlarga har xil imtihonlar kelyapti. imtihonlar ko'p imtihon keldi. Ulardan uylanish masalasi edi. U ham bir nikoh, bir rizq edi, ne'mat edi. Bu narsa kechikib qoldi. Kimlardir uni qanday qilib talab qildi? Kimlardir jihod yo'lini tark qilib ketdi. Yo'inki bo'lmasam bizlarga iqtisodiy bir qiyinchiliklar keldi. Ulardan kimlardir boshqacha talab qildi. Hozir ham unday talab qilmasligimiz kerak. Gunoh yo'l bilan talab qilmasligimiz kerak. balki halol yo'l bilan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam olib kelgan yo'l bilan, oyat karimalari bilan, ana shularda bayon qilingan yo'llari bilan talab qilishligimiz kerak. Ozgina qiyinchilik kelib qoldi, ozgina iqtisodimiz qiyinchilik bo'lib qoldi, tezda bir tarafga qo'l berishlik, yo'nki bo'lmasam kufrga, mushriklarga, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamda ba'zi bir ijozatlar bor-ku deb turib o'zimizga yo'l topmaylik. Balki bu narsadan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'zlari qaytaryaptilar. Sabr qilinglar. Bu narsalarga sabr qilinglar. Nima uchun? Chunki Alloh subhanahu va taoloning huzuridagi beriladigan narsalarga faqatgina unga itoat qilishlik bilangina yetiladi deb marhamat qiladilar. Demak, bizlar itoat qilamiz. Har qancha o'zimizni Alloh subhanahu va taologa tobi qilamiz, o'zimizni bo'yin sundiramiz. Ana shunda bizlarga Alloh subhanahu va taoloning nusrati keladi. Ana shunda bizlarga Alloh subhanahu va taoloning g'alabasi keladi. Bu narsalarni biz unutmasligimiz kerak. Keyin qilayotgan ishlarimizni haqiqatiga yetaylik. Biz har bitta amaliyotni, har bitta ishlarni qilayotgan bo'lsak, faqatgina Alloh subhanahu va taoloning roziligi uchun qilyapmiz. Biz dunyo topishligi uchun qilmayapmiz. Biz yaxshi yashashligi uchun insonlarga o'xshab bu uchun qilmayapmiz. Yaxshi kiyishligi uchun bu uchun qilmayapmiz. Balki biz ummat o'zini izzatini qaytarib olishligi uchun, ummat o'zini asli holatiga kelishligi uchun, izzat holatiga kelishligi uchun, najot holatiga kelishligi uchun biz bu narsalarga harakat qilyapmiz. Quloqlarimizga chalinib qolyapti. Alloh subhanahu va taolo ko'p imtihon qilar ekan, dunyo kelib qoladi, dunyo imtihoni bor. Ey, bundan qana o'tamiz? Yo'q, birodar. Oldin biling, Dunyo o'zi nima narsa? Kelayotgan narsa dunyomi, dunyo emasmi? Mazammat qilingan dunyo bor. Din uchun ishlatiladigan dunyo bor. Mazammat qilingan dunyo undan hazar qilishlik kerak. Qurol do'konidagi qurollarni o'pishlik bilan qurolsoz savob olmaydi. Skeletga olib kelib qo'yilgan qurollarni o'pib turishlik bilan inson savoblanadi. Bitta narsa, u yerda ham 10 ta qurol, bu yerda ham 10 ta qurol. Lekin bu Allohning yo'lidagi qurollar, ular dunyo yo'lidagi qurollar. Bu ham dunyoga sotib olingan, u ham dunyoga sotib olingan. Lekin bu bilan savoblanadi. Demak, bizlar qilayotgan amallar va ayddu lahum mastata'tum min quvva Bular o'zimizga quvvat jamlashlikdir. Bular Alloh subhanahu va taoloni bizlarga berayotgan ne'matidir. Bularni biz o'zi yo'liga ishlatar ekanmiz, biz bu bilan ajrlanamiz. O'tgan safar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, "Ni'mat daru ad-dunya liman tazawwada li akhiratihi hatta yurdillah." Ya'ni dunyo ham yaxshi hovli. Kim uchun? Oxirati uchun ozuqa to'plagan, hattoki Parvardigorni rozi qilishlik uchun. Demak, dunyo o'zi mazammat qilingan edi. Rasululloh sallallohu alayhi sallam hadislarda ad-dunyo va ma fiha mal'un dedilar. Dunyo va undagi narsalar hammasi mal'un dedilar. Lekin mana bu hadisda aytayaptilarki, qanday ham yaxshi deyaptilar-ku. Demak, agar biz buni oxiratimiz uchun ishlatadigan bo'lsak, bu inshaalloh bizlarning foydamizga, bu bizlarga maqtalingan narsa bo'ladi. Yo'nki Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Kanzul Ummal hadisida keladi. Unda aytadilarki, oxiri zamonda mu'minni dinini manfaati uchun ishlatgan dinor va dirhami qanday yaxshi narsa deydilar. Ya'ni mana shu dunyoni ham qanday yaxshi narsaga bo'lyapti. Qachon? Qachonki bu o'zini yo'lida ishlatiladigan bo'lsa. Biz ham buni o'zini yo'lida ishlataylik. Biz ham buni hamma ishlarimizni, hamma amallarimizni o'zini yo'lida qilaylik. Agar ta'minotchilar bir muhojirani yosh bolasiga bir ko'tli olib berayotgan bo'lsa, yo'ngi bo'lmasam birinchi safda turib xomunga o'q olib berib yotgan bo'lsa boshqa bir birodar, ikkalasini ajr savobi bir xil. Fazilati bir xil. Nima uchun? Chunki Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, yo kimiki jihad qilmaydigan bo'lsa, yoki mujohidni jihodlamaydigan bo'lsa, Yonki mujohidni orqasida bir xayrli ish qilib uni oilasiga qolmaydigan bo'lsa, Alloh subhanahu va taolo unga qiyomat kunidan oldin musibat balo tushirib qo'yadi dedilar. Mana bu yerda inson yo jang qilishlik kerak edi, yo mujohidni jihozlashlik kerak edi, yoki uni oilasiga qarab turishlik kerak edi. Bu narsalar inshaalloh alhamdulillah bizlarni jamoamizdagi har bir insonda topilyapti. Va fiqh bo'yicha ham oldingi saf, orqadagi saf. Ularning xizmatkori va birinchi safda urushayotgan, jang qilayotganlar hammasi bir xil. Bularning hammasi inshaalloh ajrida savobda bir xil. Bir-birimizni haqiqat sanab qo'ymaylik. Bir-birimizni haqir nazar bilan qarab qo'ymaylik. Biz lashkarmiz, biz kecha-yu kunduz ribotda turamiz, biz kecha-yu kunduz sovuqlarda yuramiz. Ha bular nima qiladi? Issiq xonalarda o'tirib, kompyuterlarda ustida maza qilib, kofeda ichib ish qilyapti. Bular nima bo'lib qopti, amal? Bu narsa bo'lmasi. Chunki bizlarni har bir amalimiz, bitilayotgan har bir satrlarimiz bular dushmanni zarbasi uchundir. Dushmanga bular bizga bilinmayotgandir. Bular katta bir atom bomba bo'lyapti bular. Dod devoryapti bularni eshitib. Bularni ko'rib, bularni qilayotgan ishlarini ko'rib birodarlarni. Va shuni ham bilaylik, Rasululloh sollallohu alayhi va sallam duo qilganlarki, meni o'zimni ko'zimda kichkina qilgin, boshqalarni ko'zida katta qilgin dedilar. Aksi bo'lib qolmasin. Aksi degani o'zingizni juda ham bir katta, juda ham bir muhim inson deb sanab qolmang. Balki men arzimagan bir insonman. Mani jonim Alloh taolo buyuk zotni yo'lida bir emas, minglab bo'lsin, to'kilishi kerak, arzimagan narsa deb bilishligimiz kerak. Men qilayotgan mehnatlar arzimagan mehnat deb bilishlik kerak. Men siz ham bu din kelgan, oliy bo'lgan oliy bo'ladi deb bilishlik kerak. Alloh subhanahu va taolo menga muhtoj emas, jamoat menga muhtoj emas, birodarlar menga muhtoj emas, balki men Allohga muhtojman. Balki men jamoatga muhtojman, balki men birodarga, dinimga muhtojman deb xizmat qilaylik. Mana shundagina biz inshaalloh bu ummatga izzatni qaytara olamiz. Va men bugun o'qidim bir hadisni, ana shu hadisni o'qib turib Allohdan duo qildimki, ashi birodarlar bo'lsin, biz <coughs> shahidlar bo'laylik dedim. Ya'ni <coughs> Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytadilar-ki, inna lillahi ibadan yuzannu bihim yoki yadunnu bihim min al-qatl. Alloh subhanahu va taoloni shunday bandalari borki, Alloh subhanahu va taolo ularni qatl bo'lishliklaridan qizg'anadi. Yutilu a'marahum fi husnil amal. Ularni umrlarini chiroyli amallarda uzaytirib qo'yadi. va yuhassinu arzaqahum va ularni rizq ro'zlarini chiroyli qilib qo'yadi. va yuhyihim fi afiyatin va ularga afiyatda hayot baxsh etadi. Hayot kechirtiradi va yaqbidu arbahum fi afiyatin al-firash ko'rpada turganlarida ularni ruhlarini Alloh subhanahu va taolo afiyatda oladi. Va yu'ti lahum manazila shuhada va ularga shahidlarni manzilasini beradi deb marhamat qildi. Alhamdulillah mana bu o'tirgan shura, men bilgan shura bularni aksari Qorakani vaqtlardan beri kelib kelyapti. Shahidlar ekan alhamdulillah. Men duo qilamanki, inshaalloh ana shulardan bo'lsin. Inshaalloh Alloh subhanahu va taolo bularni ana shulardan qilsin. O'zini izzati uchun, o'zini dinini uchun bulardan ko'proq ish olsin. Bulardan inshaalloh yana ham ish olib ana shu fathlarni ko'rishni nasib qilsin, birodarlarga. Va shuni ham unutmaylik. Biz ko'targan bayroq bu bayroq Tohir akani bayrog'i emas. Bu ko'targan bayroq Usmonjon akani bayrog'i emas. Bu ko'targan bayrog'imiz Usmoniyni bayrog'i emas. Bu ko'tarilgan bayroq ummatning bayrog'i. Bu ko'tarilgan bayroq hammamizning bayrog'imiz. Buni uchun har qancha mehnat qilsak, har qancha qurbonlik bersak, o'zimizga izzat keladi. Ummatimizga izzat keladi. Bizlar ham Xolid ibn Validdek sifatlarga ega bo'laylik. Xolid ibn Valid mushrik bo'lib yurgan paytida Ikrima roziyallohu anhu oldiga keladi. Ey Ikrima, u kishi do'st bo'ladi kelarlar bir-biriga. Yur dedi u kishi. Borim Muhammadga qo'shilaylik. Va unga yordam beraylik. Billa turaylik dedi. Chunki unga berilgan izzat bizga berilgan izzat, unga berilgan sharaf bizga berilgan sharaf deydi. Demak, biz agar bugun amirlarimizning oldida turib beradigan bo'lsak, bugun biz agar mas'ullarimizning oldida turib beradigan bo'lsak, biz ularni obro'si uchun emas, ularni shohrati uchun emas, balki biz o'zimizning obro'yimiz, o'zimizning izzatimiz uchun turib bergan bo'lamiz. Aniq sahobalarga qanday izzat berilgan bo'lsa, qanday bir buyuk martabalar berilgan bo'lsa, inshaalloh bizlarga ham Alloh subhanahu va taolo mana shunday buyuk martabalarni beradi. Va Alloh subhanahu va taolodan o'zini yo'lida mana shunday qurbonliklar, mana shunday ishlar qilishlikni yanada ko'proq qilishlikni Alloh subhanahu va taolodan so'raymiz. Birodarlarimizga, xususan ahli ilm birodarlarga shayton aldab qo'ymasin deb nasihat qilamiz. Ya'ni ilmliklar kamayib ketganda hozir ba'zi birlar o'ylaydiki, o'zim sal ehtiyot qilib yursam, o'zimni sal kerakli odamman deb o'ylaydi. Yo'q. <clears throat> Biz kerakli odam emasmiz. Kimgadir keraklidirmiz, lekin o'zimizni kerakli odam deb bilmaylik. Biz o'zimizni o'zimizni ko'zimiz bilan qaramaylik. Balki biz qachon bir mahfuz bo'lamiz, qachon biz izzatli bo'lamiz. qachonki biz o'zimizni har ishga birinchilardan qo'yadigan bo'lsak, avvalgilardan qo'yadigan bo'lsak, peshqadamlardan bo'ladigan bo'lsak, shundagina biz o'zimizni izzatimizni qaytarib olamiz. Bizlar <clears throat> hadis o'qiganimizda al-ulama varasatul anbiya payg'ambarlarning merosxo'ri deb da'vo qilamiz. Biz faqat quruq ilmda emas, amalda biz ularni merosxo'rimiz. Payg'ambarlar qanday qurbonlik bergan bo'lsa, Ana shunday qurbonlik berishligimiz kerak. Bizlar chegaralanib qolmaylik. Bizdan oldin o'tgan katta-katta ulamolar, Abdulloh ibn Muborakdek zotlar farzi kifoya bo'lgan paytida o'zlarini vaqtlarini taqsimlab bir vaqt 6 oy jang maydonlarida yurishsa 6 oy darslar berib yurishgan. Bizlar ham mana shunday o'zlarimizni salaf solihlarimizga ergashaylik. Ularning yo'lida yuraylik. birodarlarimizga inshaalloh qo'limizdan kelgancha o'zimizni amri ma'rifimizni, nasihatlarimizni qilib, inshaalloh <clears throat> ularni oldida turaylik inshaalloh. Alloh subhanahu va taolodan <clears throat> tavfiq so'raymiz. o'zini yo'lida mustahkam oliy himmat bilan mustahkam iroda bilan yurishlikni nasib qilsin. Alloh subhanahu va taolodan o'qilgan oyat hadislarga amal qilishlikni so'rab qolib, oxir da'vana alhamdulillahi robbil alamin. Dushmaningiz tayyordir, tayyor bo'ling, tayyor bo'ling. Dushmaningiz tayyordir, xushyor bo'ling, xushyor bo'ling. Ko'kda mag'rur xilpiraydi bayrog'i, qo'llarida turli Qur'on yarog'i. Dushman charchamagan va to'xtamagan, ummat esa uxlar kamdir uyg'og'i. Ko'kda mag'rur xirpiraydi bayrog'i, qo'llarida turli Qur'on yarog'i. Dushman charchamagan va to'xtamagan, ummat esa uxlar kamdir uyg'og'i. Dushmaningiz tayyordir, tayyor bo'ling, tayyor bo'ling. Dushmaningiz ayyordir, xushyor bo'ling, xushyor bo'ling. Dushmaningiz tayyordir, tayyor bo'ling, tayyor bo'ling. Dushmaningiz ayyordir, xushyor bo'ling, xushyor bo'ling. Jasuslarni jo'natar, tayyor qilib, go'zal mu'min musulmon ayyor qilib, yovuz niyat pulga umidvor qilib biz esa yuramiz do'stu yor qilib josuslarni jo'natar tayyor qilib go'zal mu'min musulmon ayyor qilib yovuz niyat pulga umidvor qilib shu bilan kechki radio eshitirishimiz nihoyasiga yetdi. E'tiboringiz uchun minnatdorchilik bildirib, Alloh subhanahu va taoladan eshitganlarimizga amal qilishni hamda siz mu'min va mu'minlarning dunyo va oxiratlariga manfaatli bo'lishini so'rab qolamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Qaytarmoqchi sizni sofi tuqotdan, to'g'ri yo'ldan, hijratdan, jihoddan, imtihonlar kelsa ham iqtisoddan, chalg'imangiz buyuk maqsad muroddan. Qaytarmoqchi sizni sofi tuqotdan, To'g'ri yo'ldan, hijratdan, jihoddan imtihonlar kelsa ham iqtisoddan chalg'imangiz buyuk maqsad muroddan. Dushmaningiz tayyordir, tayyor bo'ling, tayyor bo'ling. dushmaningiz ayyordir xushyor bo'ling, xushyor bo'ling. dushmaningiz tayyordir, tayyor bo'ling, tayyor bo'ling. dushmaningiz ayyordir xushyor bo'ling, xushyor